Hoje Beats. <laughs> Mais uma, né, filho? Vai, vai, vai, vai, vai, tô, tô. Quem tem vida de casado sabe que é mó estresse, sabe que é mó perreco, sabe que é complicado. O G-Beats deu papo. Assim, <laughs> é, é que dentro da favela esse é o lema dos favelados, é pau Check, check, forte abraço, é pau nas. Check, check, forte abraço, pau nas. Check, check, forte abraço, sem essa de amor, ah, tá ligado? Pau nas. Check, check, forte abraço, é pau nas. Check, check, forte abraço, ah, tá Oi. check, checa. Fiote Records, não, melhor assim, ah. Fiote ah. Thug Records. Já pra ninguém copiar, nós tá tipo como? Ei. Tá te bocando. Ei. Tá, Na moral. Tá. Na moral. Tipo, vavá dog, dog, mano. Vai, vai, vai, vai, vai. Dog, tá, dog. Vai, vai, vai, vai, vai. Dog, Quem tem vida de casado sabe. Quer é mó estresse sabe. Quer é mó perreco sabe que é complicado. O G-Beats deu papo. Assim, é, é, que dentro da favela esse é o lema dos favelados, é pau nas. Check, check, forte abraço, é pau nas. Check, check, forte abraço, é pau nas. Check, check, forte abraço, Senja de amor, ah, tá ligado? Ai, pau nas. Check, check, forte abraço, é pau nas. Check. Check forte abraço, ai, ah. check, ah. Ah. Fiote Records, não, melhor assim, ah. Fiote Thug Records. Já pra ninguém copiar, está tá tipo como, está tá tipo como. Na moral, tipo vá, vá, dog, dog, mano. Ai, vai, vai, vai, vai, dog, dog. Ai, vai, vai, vai. right, the thug.